Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne gelsin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura gecel oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu Zengine rezidans fakire gece kondu Soğuduğum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazımdan Geçilmiyor İzmir'in havasından Yazısından, turasından Taş koyduk gencin hayaline Peki bu terazinin ayarı ne? Erkek yapar eder dediniz de kadının şiddette yararı ne? Bana ne bana ne dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne yansın dünya bana ne Bana ne bana ne dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne yansın dünya bana ne Bana ne Kaybedersin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura geceli oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu Zengin eredi dans, fakire gece kondu Soğuduğum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazımdan Geçilmiyor İzmir'in havasından Yazısından, turasından Taş koyduk gencin hayaline Peki bu terazının ayarı ne? Erkek yapar eder dediniz de Kadının şiddette yararı ne? Bana ne, bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne, bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne Yansın dünya bana ne bana ne, bana ne, dönsün dünya bana ne Bana ne, bana ne, yansın dünya bana ne Bana ne Yansın dünya bana ne bana ne